53 skirsnis. Senoji Lietuvos istorija iki Gediminų buvo fantastinis pasakojimas, genealogiškai išdėstantis išsigalvotus lietuvių kunigaikščius ir jų žygius. Lietuvių tautos pradininkais buvo nurodyti pirmajame amžiuje po Kristaus gimimo atvykę į Lietuvą rumėnai, vadovaujami imperatoriaus Nerono giminaičio Palemano. 15 amžiaus antroje pusėje jau buvo paplitusios įvairios legendos apie lietuvių kilmę. Jas užfiksavo Pilypas Kalimachas ir Jonas Dlugošas. Vyravo romėniškas iš šios kilmės akcentas. Jis be bejonės susiklaustė lietuvių inteligentijoje kai kurių išorinių lietuvių ir lotynų kalbos bendrybių pagrindų. Tuo metu tai buvo svarus argumentas, kuriuo tikėjo tiek patys lietuvių šviesuoliai, tiek ir didelė jų oponentų dalis. Tokia idėja atsirado lietuvių studentams susipažinus su Europos tautų viduramžių istoriografija ir jos tautų kilmės ieškojimo būdais. Ji buvo sėkmingai gyvendinta ir Lietuva įsiugdė konceptualią tautinę kroniką leidžiančią teikti apie garbingą jos kilmę. Tai buvo vadinamoji vidurinioji Lietuvos kronikų redakcija. XVI amžiaus trečio dešimtmečio pirmoje pusėje Alberto Goštauto dvare iš jos buvo sukurta plačioji redakcija, literatūroje žinoma Bichovco kronikos vardu, užpildžiusi praleistų įvykių, pavyzdžiui, Žalgirio mūšio spragas ir Romėnų ateimą, perkelusi į penktąjį amžių. 16 amžiaus pradžioje buvo parašyta Aleksandro antrojo valdymo istorija, tačiau į mūsų nepasiekė. Lietuvos istoriografija – sukurdama tautinę kroniką patenkino tautiškai konceptualaus praeities nušvietimo poreikį. Išaugęs kultūrinis Lietuvos elitas nuo 16 amžiaus pradžiaus pradėjo savo kūrybinę veiklą. J. Lietuvos civilizaciniais monados išugdymas. Iš šių laikų giliausiai ir visapusiškiausiai išplėtojusios istorijos mokslą prancūzų analų mokyklos viršūnės Liucianas Febras, kritiškai vertindamas Augusto Špenglerio ir Arnoldo Tonbio žmonių civilizacijų raidos vizijas, vis dėlto pripažino pastarosios tam tikrą konceptualinę realybę. Prieimusią katalikų tikėjimą Lietuvą, Tonbis apibūdino kaip pritapusią prie Europos vakarų civilizacijos. Ta patį konstatavo ir puikiai šią civilizaciją apibūdinęs kitas analų mokyklos grandas Žakas Liugofas. Pritapimas buvo tik sudėtingo civilizacijos vertybių perimimų, pritaikymų ir savosios šių vertybių sistemos įsiugdymų pradžia. Lietuva įsijungė į vidurio Europos rytinės dalies arealą, kurį Henrikas Samsonovičius pavadino viduramžių Europos laukiniais vakarais. Šiuose laukiniuose vakaruose Lietuva buvo labiausiai nuo kultūros centrų nutolęs ir atsilikęs užkampis. Tokia buvo Lietuvos padėtis Europos vakarų civilizacijoje. Pati ši civilizacija, Lietuvai primint krikštą, tariant Johano Huizingo žodžiais, išgyveno viduramžių rudenį, pralenkdama visas kitas civilizacijas ir tapdama pasaulio istorijos lyderę. Praėjus šimtmečiui po 1387 metų Kristupas Kolumbas įsilaipino Amerikoje. Prasidėjo kolonializmų epocha – daugelį civilizacijų pavertusi europiečių išnaudojimo objektais. Lietuva prie Europos pritapo vis dėlto kaip subjektas, nors ir paskutinis. Subjekto poziciją lietuvių tautai užtikrino jos valstybė. Valstybės organizacija iškėlė politinių poreikių prioritetą ir šie poreikiai norom nenorom pasidarė visus kitus poreikius koordinuojančią ašimi. Politinė Lietuvos kultūra, jau tapusi europinė iki galutinio jos krikšto, atliko fermento vaidmenį europėjant visoms kitoms kultūros rėtims. Valstybė atkėlė į šalį katalikų bažnyčią, sukūrė kultūrinį raštinių fenomeną, kryptingomis teisinėmis recepcijomis forsavo luominės struktūros raidą su visomis iš tų išplaukiančiomis pasiekmėmis. Europoje prasidedant reformacijai Lietuva, bent jau iš paviršiaus, buvo sueuropėjusi daugo šiam sueuropėjimui trūko, tačiau jis vis dėlto buvo. Lietuvių bajorai ir miestiečiai savo svarbiausius reikalus tvarkė raštu. Lietuvos teismuose ginčytasi tomis pačiomis kategorijomis, bažnyčiose funkcionavo ta pati liturgija, buvo mastoma tomis pačiomis savokomis vertybėmis ir tais pačiais prietarais kaip Lenkijoje ir Vokietijos žemėse. Ten to visko buvo daugiau, geresnės rūšės, bet tai buvo vienus ir tos pačios kondicijos atmainus. Lietuviai bajūrai ir miestiečiai ėmė jaustis katalikais, krikščionimis, neschizmatikais ir nemusulmonais. Tai yra Europos tauta. Prasidėjus karams su Rusija, Lietuvos viršūnėms kilo mintis skelbti prieš ją kryžiaus žygį kitose Europos šalyse, kaip tai darė Livonijos vokiečiai. Per 100-150 metų Lietuva įsisavino raštijos reguliuojamą gyvenseną, įdėgė nors ir nepilna laisvųjų menų mokymą, sukūrė brandžią feudalinės teisės sistemą, perėmė meninę gotikos sampratą, įgijo tautinę kroniką, išmoko naudoti lotynų, tarptautinio bendravimo ir mokslo kalbą, pradėjo plėtoti religinę raštiją tautinę kalbą, bent žemiausių lygių perėmė Europos minties raiškos terminiją ir krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Tai tiesa buvo padaryta tik valdančiosios mažumos lygių, bet tai buvo lūžis ir šio lūžio greičio požiūrių šuolis. Taip greitai to nepadarė nei viena Europos šalis ir šis rezultatas yra Lietuvos istorinis fenomenas. Tačiau buvo ir antroji šio fenomeno pusė. Sąlygos leidusios lietuviams pasinaudoti vėlyvųjų viduramžių ir humanizmo epochos pasiekimais, ko savo metu negavo kitos Europos tautos – nukreipė šių pasiekimų įsisavinimą deformuotą paskubintos kūrybos kryptimi. Įsisavinimo galimybės virto ir savo kalbos visuomeninės padėties praradimo galimybėmis. Lietuvių europinės kultūros modelis, kuris svetimų kalbų, gudų, vėliau lenkų pagrindų. Nepaisant to, atsiradus luominio lygio lietuvių tautiniai savimoniai, šis modelis vis dėlto susikūrė. Lietuva įsikovojo Europos vakarų civilizacijos subjekto padėtį, tapo Europos civilizacijos monada. Šeštas. Pirmųjų suvienytos Rusijos smūgių atlaikymas. A. Bandymas nutraukti personalinę uniją. Didesnę savo gyvenimo dalį praleidusi Lenkijoje Kazimirą, mirtis užtiko Gardinę 1492 metais birželio 7 dieną. Prieš mirtinę agoniją buvo akivaizdi ir jos pabaiga ponų tarybos staigiai neužklupo buvę prie mirštančiojo didžiojo kunigaikščių Vilniaus vyskupas Albertas Staboras, popiežiaus patvirtintas 1492 metais birželio 11 dieną. Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Gonendzietis, vyresnysis 1491-1501 ir didelį patyrimą sukaupęs trakų vaivada Petras Mantigirgaitis 1491-1497. Paskelbė, kad tėvas savo įpėdiniu buvo pasirinkęs karalaitį Aleksandrą. Kazimiras dar 1478 metais buvo su Paunų taryba sutaręs, kad Lietuvos sostas liks jo palikuonims. Gimęs 1460 metais, išauklėtas aukštos erudicijos mokytojų Jono Dlugošų ir Pilypo Kalimachu, Ketvirtasis Kazimiero pirmojo sūnus buvo jau subrendęs žmogus. Būdamas Vilniuje, jis iš karto ėmėsi regento rūpeščių. Aleksandras II, pirmojo laikytas Vytautas didysis, turėjo įkūnyti ponų tarybos nepatenkintos bendrų valdovų siekius. Šalies institucijos veikė sklandžiai. Į vaivadijas buvo siuntinėti laiškai, kviečiantys atsiųsti po keliolika atstovų naujam didžiajam kunigaikščiui išrinkti. Rinkimai buvo numatyti Liepos 20 dieną ir jų siekta paversti jau pastebimai besiformuojančio Seimo pritarimu, kartu teisiškai tvirtinant jau faktiškai susiklausiusias spaunų tarybos prerogatyvas. Opozicija nepasireiškiai. Kandidatas buvo paskelbtas didžiuoju kunigaikščiu ir numatytų laiku apvainikuotas. Rūpiučio šeštą dieną Aleksandras II, nors ir nenoriai, patvirtino šalies privilegiją, skelbiančią ponų tarybos galę leisti įstatymus, spręsti užsienio politikos klausimus ir leidžiančią ponų tarybos nariams pareikšti savo nuomonę, net ir prieštaraujančią valdovui. Šiuo žingsniu Lietuvos aristokratija teisiškai apdraudė savo valdžią ir atsisakydama personalinės unijos pagerino savo poziciją Lenkijos atžvilgių. Lenkams buvo pareikšta, kad Kazimiras jų karalium numatė vyresnį Aleksandro brolį Joną Albertą gimęs 1459 metais. Spaudžiant Aleksandrui ir Lenkijos diduomenė ypatingai neprieštaraujant, Jonas Albertas netrukus buvo išrinktas jos karaliumi. Personalinė unija buvo nutraukta, neatsisakant bendros dinastijos ir pripažįstant šios dinastijos tėvoninės teisės didžiai Lietuvos kunigaikštyjai. Iš esmės tai neprieštaravo politiniai sąjungai su Lenkija, kuo beje buvo suinteresuota ir pati Lietuvos diduomenį. Tačiau jos pasirinktas valdovas turėjo sustiprinti Lietuvos valstybės padėtį, šių siekių netitiku. Išaugęs lenkiškoje aplinkoje išauklėtas Jono Dlugošo, Aleksandras II politinius Lietuvos ryšius su Lenkija suvokė pastarausios aneksinių užmačių plotme ir Joną Albertą laikė savo suzerenu. Pastarasis netruko atnaujinti aukščiausiojo Lietuvos kunigaikščio formulę savo titulatūroje – ir mane galys nurodinėti savo jaunesniajam broliui. Tokia dinastinės unijos kaip abiejų valstybių politinės sąjungos išraiška be abejo grėsė Lietuvaus suverenumui. Tačiau dabar jau veikė ponų taryba su teisiškai formintomis teisėmis ir tai jau trūkdė sugražinti šalį į teisinę padėtį, buvusią Vytauto didžiojo iki Lutskinio laikotarpio bei Zigmanto pirmojo valdymų metu. Vasalniai Aleksandro antrojo polinkiai tapo pribauti vien jo asmeninė raiška, dažnai tylomis aplenkiamas dviejų pusių nesutarimas, kažkiek priminė Kazimiero pirmojo valdymo pirmuosius metus. Dideliais gabumais Aleksandras II nepasižymėjo. Netrukus iškilę sunkumai parodė jų energijos stoką ir blogai apskaičiuoto dėl simo polinkį. Tačiau tai nebuvo tingus valdovas – o universitetą turinčioje Krokuvoje praleista vaikystė ir jaunystė išugdė ne vien prabangos, bet ir mokslo bei subtilaus meninio skonio poreikius. Šalis netruko pajusti nuolatos veikiančios didžiojo kunigaikščio institucijos teikiamus privalumus. Jei kai kurioms valstybės žemėms Kazimiero suteiktos privilegijos geriausiai sprendė politinės užduotis, patvirtindamos tų žemių vietinę tvarkyseną, Aleksandras jau labiau atsiliepė į susikaupusių pokyčių įsivyravimą. 1492 metais Žemaičių, 1501 metais Voluinės, 1503 metais Vitepsko žemių privilegijus. Ši vietinių privilegijų seka ženklino luominių struktūrų kūrimus ir valstybės integracijos procesus. Būtent Voluinės 1501 metų privilegijoje didysis kunigaikštis pirmą kartą pasižadėjo suteikti visai šaliai bendrą teisę. Pajudėjo į priekį Kazimiero pleistos Kauno miestiečių bylos su Hanzos pirkliais. 15 amžiaus antrosios pusės taikus laikotarpis pakinęs vidaus kolonizaciją, išauginęs miestelių tinklo pradmenis ir sustiprinęs negausių šalies miestus, Aleksandro antrojo asmenyje susilaukė valdovų suvaukusio šio laikotarpio ekonominį balansą. Magdeburgo teisė buvo suteikta arba atnaujinta Drohičinui 1498 metais, Polockui 1498 metais, Kijevui 1497 metais. 1498 metais patvirtinta Kazimiero pripažinta miesto savivalda. Gardinui 1498

prieš 1503 metus, Volkoviskui prieš 1506 metus. Buvo patvirtintos Vilniaus 1492 metais ir Kauno 1492 metais, Brastos 1495 metais, Lucko 1497 metais, 1432 metais gautoji nepregėjų. Litovežo 1501 metais suražo 1501 metais Magdeburgijus. Vilniuje 1505 metais buvo pastatyti namai svetim šalėms, daugiausia Rusijos pirkliams, leidę geriau juos kontroliuoti. Prie pilies per Vilnelę buvo pastatytas tiltas – Smolenskas 1500 metais Vilniaus pavyzdžių buvo atleistas nuo muitų visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Tačiau nuoseklaus požiūrių į miestų raidą ir poreikius Aleksandras II neturėjo. Geriausiai tai parodo žydų išvarimas. Sujaukia šalies piniginį balansą ir suardęs daugelio žmonių gyvenimą, didysis kunigaikštis turėjo sugrįžti į išeities padėtį. Prabangos ir išlaidumo polinkius kažkuria dalime atsvėrė Aleksandro sugebėjimas organizuoti finansus, rasti būdus kelti valdinių suinteresuotumą, kad didėtų pinigų įplaukus. Paskutiniaisiais Kazimiro valdymo metais atsiradusi didžiojo kunigaikščio dvaro išdą, tvarkė iš Lenkijos atsivežti aukštaus kvalifikacijos žmonės – Erasmas Ciorekas, Stanislovas Kovarskis, Stanislovas Milenovskis – Aleksandrui tapusi Lenkijos karaliumi 1501 metais, lietuviškos ir lenkiškos sąskaitos buvo vedamos atskirai. Nepilnais duomenimis valstybės išdo metiniais pajamos 15-16 amžių sandūroje sudarė apie 60 tūkstančių grašių kapų ir nenusileido Lenkijos išdo pajamoms. Miestų ir miestelių indėlis čia dar buvo nedidelis – iš muitų, smuklių ir mokesčių susidarė 12 tūkstančių grašių kapų. Tuo tarpu iš didžiojo kunigaikščio dvarų plaukė 34,5 tūkstančio grašių kapų. Karvė tuo metu kainavo apie 30 grašių. Šalies išdininkų disponuojamos sumus neviršijo 20 tūkstančių grašių kapų. Aleksandras II suvokė monetų kalimų svarbą. Ši regalija valdovams garantavo pastovų pelną ir įsikišo į šią sritį – dar pavaduodamas tėvą 15 amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje. Lietuvai neturint tauriųjų metalų rūdynų, buvo uždrausta iš šalies išvežti metalus. Aleksandro rūpeščių Vilniuje pradėjo nenutrūkstamai veikti pinigų kalykla. Ėmus kalti tiksliai su grašiai suderintus pinigėlius, denarus su monograma A ir lietuviškus pusgrašius pasirūpinta įdėkti savausiaus valiutos pirmenybę. Į Lenkijos pagėdavimą sulyginti lietuvių ir Lenkų grašį nebuvo atsižvelgta. Ketvirčių vertingesnių lietuviškųjų grašių į auksiną Floreną ėjo 22, kartais 24 vietoje 30 lenkiškųjų. Pinigų kalyklai vadovavo Jonas Liutauras Hreptavičius, vėliau kunigaikštis Mykolas Glinskis, kuriais Aleksandras pasitikėjo. Techniniai vadovai buvo Lenkijos vokiečiai Henrikas Lakeris – nuo 1496 metų Ulrikas Hozijus. Atvykęs į Lietuvą, Aleksandras II atsivežė iš Krokovos savo dvariškius Lenkus, kurie įsiliejo ir į pradėjusį pastoviai funkcionuoti didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvarą. Šis dvaras apėmė daugiau kaip porą šimtų žmonių. Būtent šiuo metu baigė Lenkijos pavyzdžių klaustytis dvarų reidų sistemą. Dvaro išlaikymas geriausiai iliustravo, ką jau buvo pasiekę piniginiai santykiai. Didysis kunigaikštis mokėjo atlyginimus vienam trim gydytojams, barzdas kučiui, dviem siuvėjams, balniui, paskiriems amatininkams, kalbėjums. Diduomenės jaunimas tarnavo dvaro vėliavoje. Iš pradžių ją sudarė 160-180 raitelių, bet netrukus šis skaičius išaugo iki 400-700. 1499 metais atsirado dvaro vėliavininkų Aureidas. Pirmuoju vėliavininku tapo jaunasis Jono Goštauto anūkas Albertas, jį pakeitė Albertas Narbutas. Iš esmės dvarų vėliava nebuvo visiškai naujas darinys. Ji kilo dar iš ankstyvosios monarchijos valdovo kareunus, tačiau visiškai pasikeitė socialiniai vėliavos padėtis. Iš didžiojo kunigaiščio išlaikomų karių įvirto turtingų žemvaldžių išrengiamais dvariškiais, kur dotacija natūra ar pinigais tik išlygindavo pasitaikančias išrengimų spragas. Praėjęs Kazimiero pirmojo valdymo pusamžis, kai šitos struktūros beveik nereikėjo, tapo savotiškus lenkščių žymėjusių kontrastingą jos persigimimą. Natūrinis išlaikymas papildė ir kitų dvarų žmonių algas, ypač tų, kurių paslaugų reikėjo kasdien ar bent dažnai – Tačiau be išmokų pinigai šių žmonių darbas jau buvo neįsivaizduojamas. Pinigus jie gaudavo iš raštininkų, tuo pačiu vyko pajamų ir išlaidų apskaita. Didžiojo kunigaikščio dvarui reikėjo keturių šešių dvasininkų, aštuonių dešimties muzikantų, orkestro. Pastarąjį Aleksandras II atsivežė iš Lenkijos. 1498 metais buvo pasamdytas aukštos kvalifikacijos muzikas Henrikas Finkas, mėgta klausytis dainininkų. Valdovo dvaras tapo europinės pasaulietinės muzikos kleidėjų, jo prabangą ir kultūrą ėmė perimti ir ponų dvarai. Šiek tiek aukštesnis už vidutinybę, Aleksandro antrojo asmuo, konkrečiai užpildęs praktiškai neužimtą didžiojo kunigaikščio vietą, truktelėjo anksčiau mažai judintus svertus ir pasiektasias galimybės nukreipė šalies gyvenimo geresnio organizavimo keliu. Ekonominis pakilimas pagyvino dvasinį gyvenimą. Aleksandras II įsteigė ar atnaujino parapijas dar Sūniškė 1492 metais, Bielskė 1492 metais, Merkinėje 1493 metais, Polonkoje prie Slanimo 1493 metais, Slanime 1493 metais, Zieteloje 1493 metais, Gonionzėje 1493 metais, Gardine, Bernardinų parapijos Šventojo Mikalojaus bažnyčios 1494 metais, Vitepske 1498 metais, Hožoje prie Gardinų 1494 metais, Odelske 1494 metais, Tciene 1495 1496 metais, Pasvalyje 1497 metais, Krošinė prie Slanimų 1498 metais, Polotske Bernardinams 1498 metais, Breslaujoje 1500 metais, Lietuvos kamenece 1501 metais, Semeliškėse 1503 metais, Dauguose 1503 metais, Punioje 1503 metais, Krasnosele 1503 metais, Buclave 1504 metais, Palenkės naujadvaryje 1504 metais, Ašmenoje pranciškonams 1505 metais, Eišiškėse 1506 metais, Drohičinė, Volkovyskė, Kaune, Augustijonams. Aleksandrui priskirtinas ketvirtis visų 15 amžiaus donacijų skirtų bažnyčiai. Aleksandro antrojo Magdaburgijų suteikimų ir parapijų steigimų sąrašai parodo šio valdovo dėmesį Juodosios Rusijos ir Palenkės regionui. Tai buvo labiausiai su trakų vaivadyje susijusios, tačiau nelietuviškus rytys. Vandens kelių atžvilgių čia vyravo Narevo upė vedantį į Vyslą ir Dancigą. Ekonominiu požiūriu – Šios administraciškai su etninė Lietuva susijusios gudų ir greta jų esančios palenkės mozūrų žemės įgavo svorį prilykstantį senajam ūkiniam didžiojo kunigaikščio domenui pietryčių Lietuvoje. Tačiau trauka į Dancigą ne tik kėlė šį slavišką regioną, bet ir stiprino jo ryšių su etninė Lietuva. Būtent 1501 metais Aleksandras II suteikė vyskupui Albertui patronato privilegiją įpareigojančią sakyti lietuviškus pamokslus net kai kuriuose Palenkės bažnyčiose ir tai paliudėja lietuvių bajorų kolonizaciją pietų kryptimi. Pagyvėjusi administracinės sistemos centro veikla – vykstanti įdėktos sąlyginio raštingumo ir kylančios kultūros sąlygomis, vėl atgaivino intensyvų didžiojo kunigaikščio raštiniais darbą. Aleksandras II, nors ir netobulai, mokėjo lotynų kalbą ir pasirašinėjo lotyniškuosius aktus. Taigi didysis kunigaikštis asmeniškai įsitraukė į savo kanceliarijos veiklą – Kaip tik valdant Aleksandrui II baigė nusistovėti sistemingas gaunamų bei išduodamų raštų ar jų kopijų kaupimas ir registravimas, tai yra susidarė visą kanceliarijos apdorojamą rašto produkciją fiksuojančios Lietuvaus metrikos knygos. Tai buvo svarbus administraciniais ir rašto kultūros pasiekimas. Grafiškai jie atitiko gotikinės kirilikos susiklaustymas gudiškai rašytuose raštuose. Aleksandras II nustojo varžyti stačiatikių bažnyčią, palaikė jo patronatui priklausančias jos parapijas, nors ir nebuvo panaikintas naujų cerkių statybos draudimas. Smolensko vyskupui Juozapui Soltanui buvo patvirtintas imunitetas 120 namų skirtų apgyvendinti pabėgėliams iš Maskvos ir Tverys. 1499 metais buvo patvirtintas Jaroslavo išmintingojo nuostatas rusų bažnyčiai. Globa Aleksandras II siejus su kontrole, pasinaudodamas sunkia Konstantinopolio patriarcho padėtimi.